maiatzak amazazpi ditu, gaur hostirala da eta hau berrion albistegia duzu. Berriozari irratiaren albiste eman kizuna, aizialdiari eta kulturari buruzko e, albiste batekin hasiera emanen diogun gaurko albistegi honi, Xabi? Bai, horrela da, Jon, eta los kubas elkarteak ate irekien egun antolatu du bigarren urtez jarraian. Ate irekien bazkidearen eta lagunaren egun antolatu du los kubas elkarteak bigarren ez jarraian, maiatzaren hogeita bostean izanen da hori berrio berriozarren egunarekin bat eginez. Lehen ekitaldia, eguerdiko ordu biterdietan eginen duten bazkaria izanen da, gero arratsaleko zazpiterdietan Distrito Federal taldeak kontzertua eskainiko du San Esteban plazan eta bukatzeko festa gaua egingo dute Iruñalde kalean loskubasek dueten egoitzan. Nafarroako gobernuak eunda berrogeita sortxi mila euro emango ditu berriozarko 0-2 urteko aurre eskola finantzatzeko. Nafarroako gobernuak lau milioi euroko aurre kontua onartu du 0-2 urteko lehen zikloko berrogeita bederatzi udal eskolak endiruz laguntzeko 2002-2002 ikasturte honetan horretarako lankidetza hitzarmenak sinatuko ditu zentro hauen hartzen dituzten berrogeita bost toki entitaterekin besteak beste berriozarrekin. Zehazki, berriozarko aurre eskolak eunda berrogeita sortzi mila mila eundalarogeita mairu kakotx berrogeita mabi euro jasoko ditu. Nafarroako gobernuako har batean azaldu duenez, larogeita mabostu dal aur eskola daude gaur egun Nafarroan, eta hoietatik irurogeita seitan soilik frogatu dute Nafarroako aurezkuntzako legedian ezartzen diren bete beharrak betetzen dituztela. Nafarroako gobernuaren finantzaketaz gain, udalek beraiek eta aurren senideek ordaintzen dute zentro hauen kostua. Herriak antolaturiko elkartasun egunean parte hartzeko deia egin dute. Herrira mugimenduak maietzaren emezortzian berrio zarrien antolatu duen elkartasun egunean parte hartzeko deia egin du. Goizeko amarrietan hasi eta herriatxaleko seiak arte bigarrien eskuko produktuen azoka izanen eh, da. Artelanen enkantea ere antolatu dute eta eguerdiko amabietan herri kirolaz gozatzeko aukera izanen dugu. Ordu bete beranduago preso politikoen aldeko konzentrazioa antolatu dute eta horren ostean fanfarreak joko du eta ordu biterdietan bazkaltzeko paella da bat eginen dute. Arratsaldeko 6 terdietan Akari musika taldearekin dantzaldia izanen da eta ekitaldi guztiak Eguzki eta Euskal Herria plazetan eginen dituzte. Atzo Saki Ortigosa herrirako kidea izan genuen Kaixo Berriozar magazinean eta berak azaldu zizkigun bidiarko itzorduaren helburuak eta arrazoiak. Gure aldarrikapen guztiak oso erraz esan daitezkenak eta direla e, preso gaizoak ja etxean egon beharko luketela, preso gaizoak e, eh, doktrina hori esarrita dutenak ja kalean egon beharko luketela ere, eta hor e, Europak eman digu babesa, printzipioz, Baina, oraindik guztiak barruan jarraitzen dute, ez? Amnistia Internazionaleko kidea, Espainiakoa ere, eskatu du dispersioarekin bukatzea, Esteban Beltranek eskatu zuen aurreko egunean gazteizko parlamentuan, Orduan ikusten duguna da, e, babes soziala izugarria lortzen ari garela, baina e, ez dakit. Estatu ba- Espainiarra eh, eta Frantsesa ez, direla mugitzen. Ez dira mugitu, jendea bai, eta bueno, hori da gure helburua ez, kuka alik eta gehien e, mugitzea, haiek ere mugitzeko. 2000 eta eh, jaietako kartel txapelketan izen amateko EPEA zabali jarraitzen du. Ekainaren eh, zazpir arte berriozarko udalean aurkeztu, aurkeztu izango dira 2000 eta amairuko jaietako kartel lehiaketan eh, parte hartzeko lanak. Lehiaketaren oinarriak kultura bulegoan jaso ditzakezue eta eskuragai daude ere berriozar.es udal webgunean. Eta igande honetan Lantzeluze Krosaren hogeita zortzigarren edizioa eginen da. Berriozarko Lantzeluze Krosaren hogeita zortzigarren edizioa elduden igandean eginen da, maiatzak emeretzi, lasterketa goizeko amarte erdietan hasiko da, eta zazpi koma bederatzi kilometroko ibilbidea egin beharko dute lasterkariek. hasiera eta bukaera eguzki plazan izanen dira, dutxa eta ambulantzia zerbitzuak preste izanen dira ere behar dituztenen eskura. Bestalde, denboraren kontrol eskola antolakuntzako kideek eginen dute. Janaria banatzeko bi puntu ezarriko dira, bata lasterketaren erdian, auzo zaharrean eta bestea elmugan bertan. Kategoria ezberdinetan banatuko da norgeiagoka, parte hartzaileen adinaren arabera prebenjaminak, 6-azpi urteko neska mutilak, benjaminak sortzi bederatzi urtekoak, kimuak amar amaika urtekoak, aurrak amabi amairu urte artekoak, kadeteak amalau amabost urtekoak, gizonezko seniorrak amazazpi urtetik hogeita emeretzira bitarteko gizonak, emakumezko seniorrak, amazazpi urtetik hogeita malaura, eta emakumezein gizonezko beteranoak berrogei urtetik gorako pertsonentzat. Aldez aurretik izen emateak zazpi euroko prezioa du, eta lasterketaren egunean bertan amar eurokoa. Neska mutiko entzat berriz, salneurria iru eurokoa izanen da. Larun bat arratzaldean musika banda kontzertuen zikloa amaituko da. Elduden eh, larun batean bi harbertan arriatxaleko zortzietan musika banda kontzertuen zikloari amaiera emanen zaio Euskal Herria plazan ordiziako beti argi bandak eskainiko du emanaldia. Eta bukatzeko joan gogoratzea sortzen ikas batuazek eh, bertan bera utzi duela igandeko jaia. Alaxe da, bai eh, berri txar batekin amaituko dugu, albiste bloke hau, aurreko egunetan entzuten ari zen zurrun biloa bai estatu egin alizan genuen atzo, aize berritu auzo eta lan lemarekin eh, sortzen ikas batuazek asteburu honetarako prestatua zuen jaia bertan bera gelditu da. Iganderako iragarrita dagoen euriteak erabaki zaila hartzera behartu du elkartea. Eta berriozar eh, futbol elkartearen norgeiagokak eh, aipatuko ditugun, datozen eh, minutuetan gizonezkoen futbolarekin hasiko gara. regional mailako taldeak peina esport izanen du aurkari, bihar arriatxaleko seietan tafaian. Kadeteak A taldea donesteberen kontra hariko da, larun batean ere, eguerdiko amabietan donesteben. Eta kadeteak B taldeak altxasu hartuko du, bihar ere eguerdiko ordu batak laurden gutxitan hemen den eh, berriozaren aurrak eh, B taldea izanen da bloke honetatik e, azkena, ardoi taldearen kontran jokatuko du larun batean goizeko amaikak eta laurdenetan berriozaren. berriozaren. Emakumezkoen futbolari kionez, regional mailako taldeak ardoi izanen du aurrez aurre larun batean arriatxaldeko seietan zizur nagusian. Eta futbol sortzia ere aipagai izanen dugu, ogoratu lau talde berriozaren ordezkari A, B, C eta D. A taldeak Navarro Bilosla da izanen du aurrez aurre larun batean eguerdiko amabiak, amabi, ez barkatu, ordu bat aterditan berriozaren futbol sortzi B taldeak ermita berri izanen du aurkari, goizeko amarrietan berriozaren eta ze taldeak San Jorge taldearen kontra jokatuko du, goizeko amaiketan sandu zelai hauzoan bukatzeko de taldeak San Ignazioaren kontra jokatuko du larun batean goizeko amarrietan berriozaren. Eta kirolak aipatu ostean, eguraldiaz mintzatuko gara. egon korra izanen da berriz ere egunez zaparradak tarteka botako ditu, baina arratsaldean ugariagoak izanen dira eta sarri agertuko dira denean. Orduan trumoiek aitza bota dezake une askoan, elurra mila lareun, mila bosteun metroko mendietan agertuko da beste egun batez. Aizean, norabide aldakorrearekin ibiliko da, baina hasieran ego mendebaldekoa nagusituko da eta arratsaldean ipar osagaikoa. Temperatura apur bat igo egingo da, baina ala ere goizean goiz hotz handia eginen du eta temperaturarik hotzenak eh, bosten graduren bueltan kokatuko dira. Eta hau izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun puntu sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. neten.